автор перед мікрофоном. Вітаю вас, друзі! Перед мікрофоном Світлана Гудзьвайтенко. Запрошую на прем'єру. Сьогодні далі слухатимемо нашу нову радіопостановку Микола Куліш Мина Мазайло. Микола Куліш видатний український драматург першої половини ХХ століття. Його твори по праву вважають довершеними. Гострота конфлікту сягає вершин емоційної напруги, а характери вражають колоритністю і правдивістю. Комедія Мена Мазайло належить до знакових творів Миколи Куліша, написана 1928 року. Драматург торкається болючого питання, яке, на жаль, і нині актуальне українізація і українці. Мина Мазайло Квач вирішує змінити своє прізвище на милозвучніше, прагне стати Мазєніним, що було схоже на ім'я поета Сергія Єсеніна. Це бажання перетворюється на ідею фікс. Прізвище Мазайло мина вважає диким, страшним, як віспа на житті. А трагедія в тому, що людина, яка живе в Україні, цурається рідної мови і власного коріння. Для мини українське прізвище Мазайло показник низького походження, ніби натяк на другосортність людини. Маючи кілька поколінь предків українців, він легко забуває свій славний козацький рід і зважується зректися своєї належності до української культури, свого минулого. Драму Мина Мазайло Микола Куліш написав у буремні роки повоєнного економічного і культурного відродження України. І ця тема надзвичайно актуальна сьогодні для нашого народу, оновленого подіями національного пробудження. Нове прочитання цього твору в радіоефірі це наша спроба осмислити морально-психологічні аспекти проблеми і вкотре переконатися, людина сильна, коли знає і цінує свій народ, своє коріння. Одним із новаторських рішень нашої постановки став музичний образ, музика і пісні Богдана Веселовського, популярного українського пісняра, композитора, акордеоніста. Зокрема, дуже відомо його танго Прийде ще час. Інша назва ще раз поглянути на тебе. Це перші рядки твору. Зауважу, Богдан Веселовський народився у відні. Після Першої світової війни родина переїхала до Стрия. Навчався на юридичному факультеті Львівського університету та у вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка. Також він закінчив консульську академію у відні і знав кілька іноземних мов і саме у відні під час Другої світової війни разом з композитором Андрієм Гнатишиним Веселовський опрацював ноти українських народних пісень у видавництві Бориса Тищенка. Принагідно зауважу, що у роки Другої світової війни у Богдана Веселовського народилося двоє синів, і 1949 року родина переселилася до Канади. Решту життя Веселовський працював в українській редакції міжнародного канадського радіо в Монреалі. І саме твори Богдана Веселовського стали щемливою і проникливою нотою радіопостановки Мина Мазайла. Знову вечір, знову згадка, добрі славні ніч ясна, і хитка вузенька хатка, Автор інсценівки Наталія Коломієць, режисер-постановник, звукорежисер і автор музичного вирішення Олена Єфімчук, виконавець головної ролі, провідний актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, заслужений артист України Петро Панчук. Лина, його дружина, актриса Людмила Панчук. Колоритний образ дядька Тараса став яскравою роллю відомого радіомайстра, заслуженого діяча мистецтв України Василя Довжика а голосом ексцентричної вчительки правильних произношеній заговорила актриса театру Франка Віолетта Тесля. А у центрі конфлікту родини Мазайлів постала тьотя Мотя, родичка Скурська, у виконанні Нелі Даниленко, яка збагатила образ нотами в'їдливого сарказму і додала гіркої іронії в радіодію. У ролях закоханих Мокія та Улі артисти Сергій Труфанов та Наталія Коломієць. А образ її хитруватої подруги Рини створила артистка Алла Загинайко. Слухаймо радіовиставу Микола Куліш, Мина Мазайло. Стривайте, стривайте. Я знайшла секрета, як вас навчити. Боже мій, знайшла. Ось як. Читайте. І де Г стоїть, там вимовляйте К К. Ка. Е, каки. Так, читайте. Пахнет сеном над луками. Так, так. Песней. Е, песней. Песней душу веселя, баби с раблями рядами. Не с граблями, а з краплями. З краблями. Та ні, ні. У вас тепер не ге, не кге. Треба казати не з граблями, а з граплями. С. Окрім цього, в руській мові, там, де звук Б не акцентовано, треба його би вимовляти як П з граплями з краплями. Мій. З краплями, Так. рядами. Ходять сено шевеля. Там сухоє убирають мужички, яко круком. Не єко, а єво. Над лугами, над лугами. Улю, скажіть п'ятниця. П'ятниця. Скажіть, п'ятниця. Боже мій! Що це таке? <laughs> Це по-їхньому зветься українізація. <laughs> Ой, а що це таке? <laughs> Це ж русифікація. З об'єктивних причин доведеться припинити нашу лекцію, отклавши її на завтра. Завтра, Улю, відбудеться Друга наша лекція. При очинених дверях. До уваги пасажирів. Потяг Курськ Харків прибуває на другу колію. Чуєш? Боже мій, почалася катастрофа. Ти справді серйозно міняєш наше прізвище? Я справді серйозно міняю наше прізвище. Ти наше прізвище міняєш серйозно? Я наше прізвище міняю серйозно. Наше прізвище? Наше прізвище. Ти Я. Мазайло? Я вже не Мазайло. Ти ти вже не Мазайло? Хто ж ти тепер? Хто? Я. Я тепер. Поки що ніхто. Але я буду. Тьотя Мотя приїхала! Тьотя Мотя приїхала! Слава Богу, слава Богу, Спасителька наша приїхала. Що у вас на вокзалі робиться? А що? І ви отут сидите і не знаєте. Що таке? Не знаєте, що там робиться. Не знаєте, що там написано. Не бачили, не читали. Харків написано. Тільки що під'їхали до вокзалу. Дивлюсь, о такими великими літерами Харків. Дивлюсь, не Харків, а Харків. Нащо питаюсь? Нащо ви нам іспортили город? А? Так оце ви спитайте ось у кого. Він знає. Так. Навіщо? Ах, тьотю. За нього тільки що взялись, щоб виправити. А ви вже питаєтесь, навіщо? Чули? То може ти й і за наше прізвище візьміся, щоб виправити? Не може, а треба діда нашого було прізвище Мазайло Квач. Отож треба додати. Моко, моко, моко. Ти справді за те, щоб був не Харків, а Харків. Так. І ти справді за квача. О, ну що тепер з ним робити? Що, Боже мій, що? Убити, кажу. Оженити. Втратив я сон, і десь апетит зник. Пав на важі і висох, як патик. Тепер ніяк не знаю, що маю я робить, чи маю оженитись, чи дальше так ходить, але на зліщим людям рішив я в одну мить, ніколи не жениться, клюнатиком будить. Не пускай його. Скажи, нас нема, нас арештовано. А де тут у вас витерти ноги? Чи може ви й мене не розумієте, як ті? У трамваї тільки й слави, що на вокзалі Харків написано, а спитаєшся по-нашому, всяке на тебе очі дере, всяке тобі штокає, какає, приступу немає. Здравствуйте, чи що? Не а? Е? так давно я прочитала одну дуже цікаву книжку. Я прочитала всю книжку. І в тій книжці прочитала буквально все, що там було написано, і надруковано в тій книжці. Буквально все. А найбільш я прочитала, щоб ви знали таке глибокодумне місце. Життя то є все. І оце воно мені зараз чомусь згадалось. Життя то є все так. Життя то є все. Ну, громадяни, товариші, а краще і простіше. Мої ви милії люди, руські люди, їй Богу, бо всі ми перш за все руські люди. Давайте всі гуртом помиримо рідного сина з рідним батьком. По-милому, по-хорошому, їй Богу, будь ласка. Будь ласка, дискусія починається. Дискусія починається, і слово маєш ти, Моко. Я? Ти, будь ласка. Та чому я? А тому, милий, що коли твій рідний папа Заснував у власній квартирі своїм коштам, можна сказати, і до газети написати соціалістичного лікнепа правильних проїзношеній, ще й до того вигадав електричну мухобійку, то за таку прекрасну ініціативу, за такий масштаб, за те, що він прагне стати ну просто порядочним чоловіком, ти хотів його утопити в крини у сепаратній крини одиниці. З новим прізвищем. Із захсівським прізвищем. Саме тепер коли нам до живого треба, заснувавши в нас український лікнеп, перевести скоріш загальмовану, запізнену холодну гору на перший ступінь української грамотності, тоді на другий ступінь грамотності, по тому негайно до інституту культури, щоб ми наздогнали, щоб ми перегнали стару європейську національну Руську. Інтернаціональну на високості інтернаціональної культури перший повстаєш проти цього ти, папо, заснувавши у нас на холодній горі замість України українського лікнепу якогось інститутика старих класних дам за програмою На горі гусі гегочуть под горой собаки гавкають та вигадуючи електричну мухобійку, от якої не менше у нас мух навіть і зимою. Дайте мені слова. Слова! Води! Води! Годі, годі! І скажи нарешті. Моко, моко, моко. Невже ти не руська людина? Я українець. О, та українці то не руські люди, не руські питаю, не такі вони, як усі росіяни. Вони такі росіяни, як росіяни-українці. О, тоді я не розумію, що таке українці. Хто вони такі? Євреї, татари, вірмени. Будь ласка, скажи мені, кого у вас називають українцями? Будь ласка, Українцями звуться ті, хто вчить нещасних службовців так званої української мови, не малоруської, не Тарасо-Шевченківської, а української. І це наша малоросійська трагедія. хто вони такі? Якої нації люди питаю? Частина наші малороси, септо руські, Ну, а частина, з'явіть собі, галичани. Себто австріяки, що з ними ми воювалися 1914 року. Подумайте тільки. Я так і знала. Я так і знала, що тут діло нечисте. Так он вони хто ваші українці. Тепер я розумію, що таке українська мова, розумію, австріяцька видумка, так? Зрозуміла. Слава тобі, Господи. Та жаль тільки задом. Та тому вже 332 роки, як написано першого слов'яно-руського словника. Ось я нарочито записав собі, бо я все таке собі записую. Поросята на базарі поруб 30, а чоботи в під 27, карбо. Ні, ось воно. Найперший слояно український словник 1596 року Лаврентія Зизанія Тустановського глаголю, мовлю, житниця, клуня, заутріннік снідання, зижду, будую, злак, паша, месть, помста. А у вас тоді писаний словник був? Був питаюсь. Дайте мені слово. Мені слово. Мені. Я ще не скінчив. Галичина наша українська земля. І галичани наші брати українці, яких одірвали од нас, а нас одних. Слово даю мені! А твоя теорія, що українська мова є австріяцька видумка, була теорією російських жандармів і царського міністра Валуєва. Ти Валуївський асистент, папо. Нікому не вірю і не повірю нікому в світі. Лише йому одному. Кому? Серцеві свому бо ось воно перечува, що нічого з вашої українізації не вийде. Це вам факт. А якщо вийде, то пшик з бульбочкою. Це вам другий факт. Бо так каже моє серце, і тобі, Мокію, раджу не вірити українізації. Серцем перечуваю, що українізація це спосіб робити з мене провінціала, другосортного службовця і не давати мені ходу на вищі посади. Їхня українізація це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було. Попереджаю. Провокація. Хто стане нищити 20 мільйонів самих лише селян українців? Хто? А хіба селяни українці? селяни мужики. Га! Наші селяни не українці. Слово мені, наші селяни не українці, га? Та тому вже тисяча літ, як вони українці, а їх все не визнають за українців. Та після цього ідіот не видержить не тільки я. Вимагаю слова, слово мені. Слово маю я. Милії ви мої люди, яка у вас провінція? У яка ще провінція? Ой, яка темрява! Про якусь українську мову споряться і справді якоюсь чудернацькою мовою балакають. Боже! У нас у Курську нічого подібного. Всі говорять руською мовою, прекрасною московською мовою. Жаль тільки, що нам її трошки попсували євреї, що їм тепер дозволено жити у Курську. Та не про це, мої милі, я взялася вам сказати. Дуже жалько. Дуже жалько, що у вас не виставляють на театрі дні турбіних. Я бачила в Москві. Ах, моє ви милі дні турбіних. Це ж така розкіш, така правда, що якби ви побачили, які взагалі осоружні, огидливі на сцені ваші українці, ви б зовсім отсуралися цієї назви грубі, дикі мужелани. Телефон попсувався, так вони ха -ха тропку чоботом почали лагодити. Обстіл, обстіл її, бах, бах, ідіоти. І хоч би один путній, хоч трішки пристойний був. Жодного, ви розумієте? Жодного. Всі як один, дикі й жорстокі. Альошу, милого, благородного Альошу вбили. Та як убили? Якби ви, панове, знали, яка це драматична сцена, коли Альошина сестра довідується, що брата її вбито. І я плакала. І тобі, Мокко, після цього не сором називатися українцем, не сором поставати проти нового папиного прізвища. Та в днях Турбіних Альоша, ти знаєш, як про українізацію сказав. Все це туман чорний туман каже, і все це минеться. І я вірю, що все оце минеться. Зостанеться єдина, неподільна. До речі, невже правда, що акушерка по українському пупорізка? Попорізка! Невже адвокат, по-вашому, брехунець, а на лампу ви кажете лямпа, а на стул стілець. Стілець! А по-вашому, по-оному, вище поіменованому, не по у французів благо а по істину, по російському. Як буде акушерка? По-нашому повитуха, а по-вашому як? Акушерка. Нічого подібного. Акушерка слово французьке, адвокат латинське, лямпа німецьке. По-нашому білет квиток. А по-вашому як? Білет. Адзуське, білет слово французьке. Думаєте, кому ваше слово? Гардина, кооператив або вагон? Матерія, думаєте, ваше слово, овальний, роза або машина, навіть гармоніка. І то не ваше слово. Шовінізм? Нехай шовінізм. Проте і це не ваше слово. Половина слів у вас позичена. Коли те пішло, то по вашому повище згаданому, через позаяк додатково порепаному, як буде комод. Одіжник. Е, нічого подібного комоди і по-нашому комод. А кооператив, вагон. Е, Кооператив? Кооператив? Підождіть, я придумаю. Так і буде. Кооператив. Ага, так і ви крали. Хоч і крали, та не ховались. Украли у німців лямпу. Кажемо лямпа. А ви її перекрутили вже на якусь Лампу! Ми- Лампа! Ми хоч крали та переробляли. Украли у німців штуль. Зробили з нього стул. А вам ліньки було й переробити. Украли у німців лямпу. Так усім видко, що крадена лямпа. Ви в нас крали! Годі, годі! Я вам слова не давала. Є пропозиція скінчити дискусію. Заперечень нема, нема. Що? Голосую! Хто за таку пропозицію, щоб скінчити дискусію? Один, два, три, чотири. Голосую чотири. за пропозицію з додатком. Щоб трохи згодом мені одному дали слово. П'ять. Хто проти? Один, два, три, чотири. Дискусію закінчено. Маю пропозицію. Змінити прізвище Мазайло на інше більш людське. А яке? то придумати його тут же на зборах негайно і за конкурсом. Маю пропозицію. Прізвище Мазайло не міняти. Навпаки, додати до нього десь загублену другу половину квач. А дайте мені слово. Жодного слова дискусію закінчено. Та я ж голосував з додатком. Жодного додатка. Пропозицію. Хто за мою пропозицію, себто, щоб змінити прізвище, прошу підняти руку. Один, два, три, чотири. Улько, у мене рука болить. Оця права. Ліву підніми. Я лівою не можу. Що? Без руки можна сказати. Скажи так, я за. Скажіть, Юлю, я за мила, я скажіть. Я за. Було що треба сказати. Крім того, я не можу. І крім того, мені треба негайно вийти. Будь ласка, без неї обійдемось. Хто за нашу резолюцію голосує, підніміть руку. Один, два, три, чотири. Дайте мені тепер слово, бо я, мабуть, буду п'ять. Будь ласка, маєте слово. Року. 1654-го прибули на Україну посли від трьох держав, що хотіли взяти до себе Україну від Москви, від турків, від Польщі. Богдан скликав раду в Чигирині, щоб вона вибрала, під чию руку піде Україна. Посли прибули на Україну з багатими гостинцями, гостинці польські були загорнуті в килим, турецькі в дорогий шовк, а гостинці московські. Вибачайте, ти мені тут не крути. Краще прочитаю ось оце. Року 1918-го носив у Києві жовто-блакитного. Зрозумів? Дядько Тарас голосує за мою. А ти роззуй очі та прочитай ось це. Року 1909, го носила біло-синьо-червоного. А я скажу, під біло-синім носила червоного, червоний зостався. Так ото я й кажу. Було колись на Вкраїні. Дядько Тарас пристає на мою пропозицію. Тільки з умовою. Подумай мино, подумай, що скажуть на тім світі, діди й прадіди наші, почувши, що ти міняєш прізвище. Уля втекла, і я, мабуть, буду п'ять. Чуєш, мино, коли вже міняєш, то хоч корінь маз залиш. га? Прекрасно. Ми на цей корінь придумаємо безподобне прізвище. Хто голосує за цю резолюцію? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Хто проти? Один, два, три. Мазов. Ну і прізвище мазав, лазав, лоза, залоза. А по-моєму, кращого не буде, як зайломаз. Зайломаз? Та що різниця зайломаза з мазайлом? Що? Однаково. Ну, краще вже Мазелинський? Ну, де ж там однаково? Тож мазайло, а то зайло маз. Рамзес. Класичне прізвище. Найкращі дівчата чорняві, чорняві ломають вогонь у очах, у очах. Не вірші за чорних біляві, біляві у них це вогонь у серцях. занадто дорогі, щоб гарна лиш була, лиш була чорнява чи білява, коли поцілувала, не краска тут важна. Рамзес? Може, Рамзесов? Давайте краще Рамзесов. Милі мої люди, Рамзесов, га? А де корінь маз? Геть Рамзесова коріння нема. Фон Мазл, Рамазай Арзамасов. Краще Мазайловський, схоже на гетьман, Виговський. Польське прізвище, і хто ж пропонує? Ну тоді Мазайлович, як гетьман Самойлович щоб було похоже на Мойсей Мазайлович, що вже торгує у нас в Курську і нашу московську вимову псує ні за що. Мазайленко, Мазайленко, гетьман Дорошенко. Годі вже годі. Дайте другим сказати. Мазанський. Боже мій! Мазєнін! Похоже на Єсенін! Мазєнін! Мазєнін! Прекрасно! Геніально! Мазєнін! Вам до вподоби мина Мазєнін. Діти мої. Діти мої. Діти мої. Я б ваші прізвища всі забрав би на себе і носив, проте можна тільки одне носити, і мені здається найкраще. Мазєнін. Ура! До бібліотеки збирався йти. Невже? Сьогодні, Улько, ти їдеш до своєї тітки. До якої тітки? Чого? У мене жодної тітки нема. Сьогодні, зараз, ти кажеш Мокієві, що їдеш жити до тітки в Одесу, розумієш? І тільки тоді, коли він погодиться змінити своє прізвище на Мазєніна, ти не їдеш зостаєшся і ходиш до нас. Розумієш тепер? Рино. На сьогодні, то завтра буде опубліковано в газеті наше нове прізвище. Але Мокій подав заяву, щоб йому залишити старе. Ти розумієш? Мокій випаде з нашої родини. Ти мусиш його привернути до нас. Інакше, Улю, ти більше не побачиш ні Мокія, ні нашої квартири. Я не зможу, Ринусю. Він же українець. Улько. Ти мусиш. Я не можу. Я я сама вже українка. Що, що? Милая моя, господь з вами. Що ви, що ви? Яка ти українка, Улько? Ти вже й мови не знаєш. Сама ж казала, що тільки покійна твоя баба по малоросійському говорила. Мама ще й тепер по-українському, як коли закидають. Крім того, у мене очі українські. Ноги українські, все, все. Ноги? До чого тут ноги? Ідіотко. А до того, що в антропології про це пишеться, що українці здебільшого довгоногі, і що нема гірш, як коротконогі жінки. В антропології сказано, О, це він тобі памороки ногами та антропологіями забив. Та він же божевільний. Ти розумієш? Він просто захворів на всякі оці українські фантазії. А ти вуха розвісила. Ідіот. Бачите, бачите? Він не покохав вас як женщину, ну як людину нарешті. Він у вас шукає. Тільки щось українське, він тільки українського хоче. Ви йому потрібна не на коханнячко, не на малуваннячко, а тільки на те, щоб робити на вас українізацію. Боже, по-моєму, прилічніє бути знасілований, нежели українізірований. Улько, зараз ти викликаєш Мокія і кажеш йому тут, або ти Мазінін, або я у тітки в Одесі. Отут казатимеш. В оцій кімнаті чуєш? Я стоятиму за дверима. Тільки так. Або, або все. Або, або. Або, або. Дуже радий, Улю, що ви навідали мене в моїй холодногорській пущі. Я теж. І знаєте якось попалась під руку збірка поезій. Набрів, між іншим, на прекрасний примітив. Ось. Ти місяцю, який же ти ясний, як засвітиш на весь світ прекрасний, ой спустив незроги, засвіти по діброві, покажи всі в степу до милої дороги. Правда, чудесно звучить, Улю. Угу. знаєте, я їду жити до тітки в Одесу, Моко. А, як це? До тітки в Одесу? Так, в Одесу до тітки жити. Серйозно? Серйозно, заставляю. Хто? Різні тюті, різні обставини, непреодолімые препятствия. По-українському непоборні перешкоди кажуть. Так, з одного боку непоборні, а з другого непреодолімые перешкоди. Як же це так? Раптом до тітки жити та ще й в Одесу. Угу. Сиди один в холодній хаті нема з ким тихо розмовляти, а нікогісінько нема. Моко, а ви б могли зробити щось, щоб я зосталася? Щось? Що саме, Улю? Що? Що? Прощайте. Улю, Улю, можна вас хоч тепер поцілувати? Аж тепер? Ах, ви ж Око, як по-українському разіння, недогадливий. Ну, недомека. Поцілуйте ж, недомеко, милий. Скажіть, Улю, що мені треба зробити, щоб ви зостались? Я все зроблю, все. Ні, прощайте. Бували дні, п'яніла ти з любови, і не забудь, є слава у листах сестричах ти гляділа так чудово, невинний усміх маяв на устах. І що ж ти люба тому всьому винна? Твої чуття змінливі нестійкі, твоя любов, як баючка невинна, хоч і уста принадливі такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш? крізь плату промовиш другого люблю, невже чекання знову світом знудиш і нагадаєш про любов давню. Серце. Води. Є публікація. Ось. Де? Ось. Лежи, папо! Ось, обережно не порвіть. Ось Харківський окрзас на підставі арт 142-144 кодексу. Не можу. Ви розумієте, в очах райдур, метелики, луки. Пахне ценом над луками. Дайте я прочитаю. Обережче, обережче, не, не помніть, не помніть. Харківський окур загс на підставі арт 142 144 Кодексу законів про родинну опіку та шлюб оголошуєм. Громадянин Мина Мазайло міняє своє прізвище Мазайло на Мазєнін! А що не казала я, що прізвище сьогодні буде опубліковано, не казала. Пісня й душу вісіля. З'явіть, з'явіть ви собі, як я одразу отшукав, не читаючи газети, отшукав. От якось зразу вийшло, і знаєте, через що? Серце. Кажуть, пишуть серце, орган, що гонить кров, орган кровогону. Нічого подібного. Серце це орган, що перш за все перечуває і вгадує. Ще за газету не взявся, а воно вже тьох є. Публікація ще не взявся читати, як ти, моє ненаглядне, любе серце вже тьохнуло. Дивись на останній сторінці знизу. Спасибі. Спасибі за віщування. Спасибі, там сухої убирають мужички його круком. Невже таке опубліковано? Така радість, що я вже не знаю, що нам далі робити. На воз вілами кидають. Однині я Рина Мазєніна, а я Лина Мазєніна. Міна. Масенин, боже, возрастет, растет, как дом. А тепер слухайте, милії ви мої люди. Є пропозиція газету взяти у рямці. Під скло, тьотю! У нас залишились рями і скло від царського портрету на горищі. Ура! Одне не я. Ми на Мазенін. Здравствуйте. Мазенін, ми на Марковичу. А-а-а! Добродій Мазєнін, моє вам вітання. Товаришу Мазєнін, здравствуйте. Здорово, Бум, Мазєнін. Зайдімо. Ви не знайомі? Дуже приємно. Мазєнін. Будь ласка, ви часом не Мазєнін? Так, я Мазєнін. Ваше посвідчення, громадянине. Будь ласка. Мазєнін. Е, вибачте, ось у ці двері, товаришу Мазєнін. Були там Вишньов, Спаський, Дерозе, Мазєнін. Вам скільки аршин, мадам Мазєнін? Браво! Хай живе мазені! Ці квіти і конфікти однесіть, будь ласка, рині Мазєніній. Чули? Помер Мазєнін Мина Маркович. Засмучені тяжко. Про це жалібно оповіщає всіх родичів і друзів дружина. Ой, ой же дурень. На цвинтарі пам'ятник золотими буквами. Тут спочиває прах Мини Марковича. Мазініна. Або просто тут Мазєнін. І наша вулиця, вулиця Мазініних. Я вже все зробила. Газета в рамцях під склом, виско. О, та що з вами, милі ви мої люди? Що трапилось? Ви плачете? Це ми з радості. Ну якось не віриться. Чи давно було кве, мазайло? Мазайлята, Мазайлівна. І от ми Мазєніни. І от я нарешті Мазєніни. найкраща пісня, що ношу я у душі, що боїться полетіти, тільки крилами тремти, але чую я тремтіння, срібно білих її крил, чую я твоє зітхання, що назустрічі летить. передачі Театр перед мікрофоном прозвучала прем'єра радіопостановки Мина Мазайло, п'єса Миколи Куліша. Режисер-постановник і звукорежисер Олена Євгімчук, автор інсценівки Наталія Коломієць. Назву дійових осіб та виконавців Мина Мазайло, заслужений артист України Петро Панчук, Лина, його дружина, актриса Людмила Панчук, Рина, його донька, актриса Алла Загинайко, Мокій, син Мини, артист Сергій Труфанов, Уля, подруга Рини Наталія Коломієць, учителька правильних произношеній Баронова Козино, артистка Віолета Тесля. Тьотя Мотя, артистка Нелля Даниленко, дядько Тарас, заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. У радіовиставі звучали пісні Богдана Веселовського, популярного українського пісняра, композитора, акордеоніста 30-х років ХХ століття у авторському виконанні. Музичне вирішення Тамари Бортняк та Сергія Труфанова, редактор постановки Світлана Гудзьвойтенко. Зичу приємних мистецьких уражень. Слухайте українське радіо. Тут крісла тіні та мудренька кладка, ради світлого вікна, там струмочок б'ється прутко, там ромашки запашні, синій вогник не забудький на причинному вікні. Там мене кохана ждала біля кладки край води, що зозуля накувала, нам розлуку назавжди, а тепер листи та згадки любить іншого вона, той забрав.